Unit 16 Requesting Granting Declining การขอร้อง การอนุญาต และการปฏิเสธ May I borrow your money please ผมขอยืมเงินของคุณหน่อยได้ไหมครับ Can I borrow your money please ผมขอยืมเงินของคุณได้ไหมครับ Sure แน่นอน Certainly แน่นอน All right ได้สิ Of course ได้แน่นอน Can I use your computer ผมขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหน่อยได้ไหมครับ Sorry I'm using it at the moment ขอโทษด้วย ฉันกำลังใช้มันอยู่ตอนนี้ Oh never mind then โอ้ไม่เป็นไรครับ Oh I see ครับผมเข้าใจ Oh it doesn't matter โอ้ ไม่เป็นไรครับ Can I come with you? ฉันไปด้วยกับคุณได้ไหมคะ Could I use your phone for a minute? ฉันขอใช้โทรศัพท์ของคุณสักครู่หนึ่งได้ไหมคะ May I use your phone? ฉันขอใช้โทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหมคะ Sure. Help yourself. แน่นอน ช่วยตัวเองนะครับ May I borrow your magazine? ฉันขอยืมนิตยสารของคุณหน่อยได้ไหมคะ Sorry I haven't finished reading it yet ขอโทษนะครับ ผมยังอ่านไม่จบเลย Would you mind if I open the window คุณจะว่าอะไรไหมคะ ถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง Would you mind turning off the TV คุณจะว่าอะไรไหมถ้าจะปิดโทรทัศน์ Not at all ไม่เลย No help yourself ไม่เป็นไร ช่วยตัวเองนะ Sorry I'm watching it now ขอโทษด้วย ผมกำลังดูอยู่ Could you do me a favor? คุณช่วยทำอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ Can I ask you to do me a favor? คุณช่วยทำอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ Sure What is it ได้แน่นอน มันคืออะไรครับ Would you give this to Mr. Smith? คุณช่วยให้สิ่งนี้กับคุณสมิธหน่อยได้ไหมคะ Could you give me a ride to town? คุณช่วยขับรถไปส่งฉันในเมืองหน่อยได้ไหมคะ Would you mind not turning on the light? คุณจะว่าอะไรไหมถ้าไม่เปิดไฟ Would you mind not wearing your shoes inside? คุณจะว่าอะไรไหมถ้าไม่ใส่รองเท้าข้างในนี้